Cause I'm smooth! <laughs> Malas, okay. Lakas na mo ba? Sorry, sorry. Lakas. Lakas mo ba at ihabas mo naman? Oh, sorry. Lakas mo ba at ihabas mo naman? Sorry. At ihabas mo ba lagi? Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sobe, sobe lang. Okay. Lakas mo ba at ihabas mo palagi? Sorry, sorry. Humanga, nga. Humanga, humanga, Humanga. Okay, humanga. Okay. Game. Humanga. Humanga tumanga. Humunga pa rin eh. Humanga. Humanga. Sorry, sorry. Humanga, humanga, humanga. Humanga, huma, huma. Aray! punyeta kang bata ka! Bakit? Di ka na naman! Puro na lang bata na sa isip mo! Pati yung mga hinugasa mo, di mo malalapunasan! Mami, hindi mo lang ako maintindihan. Rockers ako, mami! Aray! Parang kang Di ba? Oo nga. Pagka na-English yung kita, English yun meron ako. Yun na lang sa... After ah, ko sumagot, ah, sagutin uh, mo ako ah. ng English. Oo, uh, uh, sige, sige. Patay na mo! Kako ka! <laughs> Sorry. Kalimutan ko. Kalimutan ko. Sorry, sorry. Ina mo din na. <laughs> sorry, sorry. Sa ulo talaga. Aray! Putang ina mong gago ka! Oh. Yan ka na naman! Puro ka banda! Yung pinagkainan mo, hindi mo man lang pinunasan! Mami, hindi mo ko maintindihan. Rockers ako eh. Aray! Jesus, Mary, Joseph! Ano ka ba? Ang punyata mo! <laughs> Ang punyata mo! <laughs> niya to mo. How? Para na nagkaroon may eh. na. eh. Ah! Nananano! Arirangke ano nanano! Humanga. Kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Humanga. Game, game. Humunga to! Humunga, putang ina yan. Humanga, humanga. Humanga tumunganga mula sa umpisa hanggang gabi! Ay, mali! Lang, yung una lang muna, isang magano, para tapos na yan. Isang magano ko katulad ko! <laughs> Sorry! Alrighty, sige lang. Kundi ililito ka na doon! Ah, sorry, sorry. Dahan, handa, di mo kumaisan. Wapit ang... De Cruz, are you amused by what I use? Up and down, side. Sorry, up and down. Sorry. Humungat, humang, shit! Humanga, humanga. Nababasa ang tiklop ng Splaki Tang Tang! Didilangan ko Splaki Tang Tang mo! Yung mga tiklop sa <laughs> na minsan brown na, Splaki Tang Tang. Hot mommy! La la la la! Splaki Tang Tang! <laughs> Hot mommy. Yung ganun na lang. It's like a ting ting. ting Hot mommy. Hot mommy! Lipsingero. <laughs> Madugas. Madugas. At back. Silvia Mota. May puto na lang! Dali ah. Ang sasala lamunan, pare. Sandali. Mas may daba mo. Huwag mo kagad ibigay. <laughs> Oo, oo. Pero tirahin pa na natin hanggang maging, hanggang maging yun na yun. Humanga, humunga, humanga. Sugod, sugod, sugod. Humung, humanga, humanga, tumunga. Humunga, hum, shit, humung, humanga, humanga. Humunga nga, humunga nga, <laughs> sorry. Pagtsigaan na lang natin ha. Sige, humanga, tumunga. Maigi sumayaw ka ng todo, yumuyog sa tunog, meron akong kwento. Sa ba? smooth! <laughs> Ang hirap! Putang ina mong English! Pardon. <laughs> Grabe ka talaga, ibang klase. hmm <laughs> Jenny miss miss mom, Jenny miss kiss kiss, miss Jenny miss miss miss miss miss ah. Jenny miss miss mom, Jenny miss Jenny miss mom, miss miss miss miss ah, takina. Sobra ako no, sobra. Sorry. Apa? Sorry, sorry. Game, game, game. Punch in na lang. Oo. Chinimis mismo! Chinimis! Chis! Chis! Chinimis! Chinimis! Chinimis! Miss! Ah! Ah! Wala! Wala! Wala! Wala! Wala! Wala! Ano? ah! Oo, <laughs> tama ka. Tama ka. Tama ka. Ano? Isa lang isa lang. Isa lang. Naiwan. Wala. Ah, wala, wala, wala, wala, wala, wala. Ganun, ano? alam mo ba si ano? Yung pangit? Oo, ginaganyan daw niya yun eh. Alam Ginagan, ginaganyan. Putang inang yun. <laughs> Alandi-landi, ano? Pag, pag lumuha yun. <laughs> pag, pag, pag lumuha yun. <laughs> parang p- Ito, ito ha. Ikaw tatanungin kita. Halimbawa, ito, may ah, salamin sige, sa harap sige. mo. Ah, may- Okay. May salamin sa harap mo. Hmm. Ano makikita mo? Chismosang bakla! Ah, bruha ka, tama. Hoy, alam mo ba, ito, ano, ano? ano? Ayun na, master. Hindi. Ano? Ano daw, kinuha daw yung, ano, yung cellphone. Ay, talaga? Klepto daw eh. Ayun lang. Kailan pa? Kanina? Kahapon na wala. Kanina niya ginawa. <laughs> Ang ina mo. <laughs>